Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala katika sehemu nyingine kwenye Majmuu al-Fatawa ameeleza pia akasema lihadha umira al-insanu fi mithli dhalika bisuali al-huda ila sirati al-mustaqim ameamrishwa mwanadamu katika mfano wa mambo kama hayo kuomba uongofu kuongozwa kwenye njia iliyonyooka mtu atakiwa kila mara aombe apate hidaya kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ni jambo kubwa sana. Ukinyimwa hidaya, umenyimwa jambo kubwa kabisa. Na kadhalika Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma amenukuliwa kwamba amesema, na haya ni maneno anayanukuu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala alipokuwa akielezea asbabul hidaya, asbabul hidaya kwamba ni kufanyia kazi yaliyomo ndani ya kitabu na sunna akanukuu maneno ya ibn Abbas akasema qala ibn Abbas radiyallahu anhuma amesema ibn Abbas radiyallahu anhuma takaffala Allah liman qaraa alqur'ana wa amila bima fihi alla yadhilla fi dunya wala yashqa fi al-akhirah amemdhamini Allah tabaraka wa taala yule aliyesoma Qur'an na akayafanyia kazi yaliyomo ndani ya Qur'an, kwamba hatapotea duniani na wala hatakuwa muovu akhira. Kisha akasema min tamami hidaya, na katika utimilifu kutimia hidaya, anyandhura almustahdi fi llahi ni kutazama yule mwenye kutaka uongofu kwenye kitabu cha Allah, wa fi ma tawatara min sunnati nabiyyi na katika yale ambayo yamekuja kwa tawatur kwa wingi katika sunna ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam wa sunnati alkhulafai na sunna za makhalifa waongofu ma naqalahu alathiqat alathbat na yale ambayo wameyanukuu wale watu madhubuti wapokezi walio madhubuti waaminifu katika jamiu almasail ya Ibn Taymiyyah